Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui al món del gospel, country gospel amb Carrie Underwood i el seu vuitè àlbum d'estudi, My Savior. Nothing but the blood of Jesus notes del primer senzill que es va extreure d'aquest disc, el Nothing But The Blood of Jesus, res més que la sang de Jesús. My Savior, el vuitè àlbum d'estudi i primer àlbum de gospel en la carrera discogràfica de l'extraordinària cantant de fama mundial Kerry Underwood, que recordem que la vam donar a conèixer a partir del 2005, quan va guanyar la quarta temporada del programa televisiu American Idol, debutant amb aquell Inside Your Heaven. Aquest disc, My Savior, es va realitzar al mercat discogràfic discogràfic el 26 de març de 2021 a través de Capitol Records Nashville, un àlbum eh, que ens porta 13 temes en producció de la mateixa Carrie Underwood i també de David Garcia, que havia estat un dels eh, coproductors del disc eh, de Carrie Underwood, el seu sisè àlbum d'estudi, Cry Preacher.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 àlbum que també s'ha d'entendre amb el context de la pandèmia de la Covid-19. Va realitzar el setembre de 2020 el seu primer àlbum de Nadal, My Gift. Són cançons eh, també d'una manera semblants i va decidir que Roy Underwood enregistrar també un àlbum de versions de temes de gospel. Necessito l'àlbum que sempre havia volgut eh, realitzar i que va trobar que era prou positiu el seu missatge per compartir-lo amb la gent a través eh, de la realització d'aquest eh, disc en plena pandèmia, un any difícil, un any dur per gairebé tothom que podia escoltar-la. I per això va editar, va posar a prova aquestes 13 cançons. Després d'èxits a les llistes de música country i de música pop, tocava doncs, triomfar també a les llistes de música cristiana. It Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Un àlbum en el qual li contem en la col·laboració en la primera de les cançons que hem escoltat, el Nothing But The Blood of eh, Jesus, de Björn eh, Reinhardt, de Need To Breathe i també de Sissy, eh, una de les bones intèrprets que ens acompanyen, la Sissy Williams, amb aquesta peça magnífica que es diu Great Is My Faithfulness. -hmm. from near. és un àlbum, sens dubte, religiós, un àlbum cristià, però segurament per molts crítics que Rui Underwood ha portat el millor àlbum de country que s'ha pogut escoltar amb els darrers eh, temps. Un àlbum que va debutar el número 4 al Billboard 200 i va debutar el número 1 de les llistes de, de música country als Estats Units, siguent el seu novè àlbum consecutiu a fer-ho. D'aquesta manera es convertia en la primera artista en la història de la revista Billboard d'aconseguir nou àlbums consecutius debutar a la primera posició d'aquesta aquestes llistes. Escoltem un dels temes d'aquest àlbum per finalitzar precisament un tema que es diu Ja està, seguiem, perquè d'aquesta manera ella diu que ens estimen, ens estimen tal com som. Així escoltem, doncs, la càpsula musical avui amb My Savior de Carrie Underwood. Just as I am just as I